Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب sallallahu wa sallam kama došli smo do 147. hadisa Babul istisqa poglavlje o namazu za kišu. Znači ova riječ istiska, to znači talebu suqja, le vajri, traženje napajanja, traženje kiše, traženje vode za sebe ili za nekog drugog. Odnosno znači traženje da Laha Đelešanuhu uh, kada bude suša, da Allah Đelešanuhu spusti kišu, da da kišu. Tim povodom je propisano klanjanje salatu ili siska. Kao što je propisano narodu nekim drugim povodom se klanjaju drugi namazi poput pomračenja, e, pomračenja sunca ili mjeseca ili namaz povodom dženaze i tako dalje. <clears throat> Znači razlog namaza za kišu je e, suša, tu autor je naveo ovdje, čini se dva hadisa, jeste. Dva hadisa je naveo, pa ćemo s tom redom, An Abdullah ibn Asim, El Mazini, Kale, Haređe, Nebiju sallallahu alaihi wa sallam, jestespi, od Abdullah ibn Asima, Mazini se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam izašao, jestespi, odnosno tražio, uputio dovu, da Allah šanuhu da kišu, da spusti kišu. Fete ođehe ili qiblati jedu, pa se okrenu kaže, prema kibli i Wa وحول rida'ehu thumme salla ركعتين i kaže okrenuo je svoj rida okrenuo svoj ovaj donji donju odjeću eh, pardon gornju odjeću rida'o ogrtač znači okrenuo ga je, e, odnosno odeć koji je imao, zakrenuo je na sebi na drugu stranu. Thumme salla rekatin, pa je klanio dva rekata, džehere fihima bil na glas je učio. O filapsin eta al musalla, u rivajatu došlo da je otišao na musallu. A pa to je došlo kod Buhari da je otišao na musallu. Znači, kada je bila riječ, hadis govori o tome, što je tekst hadisa, kada je bila suša za vrijeme poslanika sallallahu sallam u Medini, da je, onda je poslanik sallallahu alaihi sallam izašao, izašao van grada u pustinju, da dobije laže šanu da, da spusti kiš, Pa se okrenuo pravcu kible, zašto pravcu kible? Zato što je to a, od adaba e, dovi, prilikom počivanja dovi, pa je dovio Allahu Đelšanuhu da spusti kišu i da otkloni od njih naravno sušu. A onda ovo ovdje okretanje, okretanje svoje odjeće oko pasa, to je tefaulen. znači to je, e, znači e, iz, radi optimizma. Zbog promjene stanja pokrenuo je znači odjeću na sebi, koliko je mogu naravno. Tefa'une bi tehauli hal, mine ila hasb, kaže, e, zbog nade, nadajući da će Allah šano promijeniti stanje iz suše u u stanje e, plodnosti zemlji kada Allah šano pošalje kišu odnosno minuditelja se o teškoći o, ovaj, da Allah ono zadani blagostanje sa kišom. Summe salla bihim salati se kaže, zatim je klanjao znači, ovaj, namaz sva dva rekata na kojima učio, na učio uh, e, naglas učio Kur'an, zato kaže što je to, e, što je to namaz koji se klanja u džematu, iako je to dnevni namaz poslodavcem. Pa dobro. To uprašnjenje od Abdullah ibn Basama. u to pojašnjenju, uopće pojašnjenju ovog hadisa. Uglavnom ovaj hadis ukazuje na sljedeći, ukazuje da je propisano klanjati namaz za kišu, to je po iđmao, učenjaka mustehab, kaže osim što se Ebu Hanife tu izvojio, حتى أبو هنيفة كان يسمعها فإن الاستسقاء يشرع du'a wa وخالف أصحابه kaže da Abu Hanife smatra da je traženje kiše, znači dovljenje da Allah date kišu, propisano bi muđeredova, samo dovom. samo dovom, što to znači? bez namaza, znači bez namaza. A Ebu i Vusi ibn Hasan Šajbani su na stavu džumhura. Također hadis ukazuje da je propisano da je propisano uh, hutbu govoru držati što odgovara stanju u kojem se nalaze muslimani, odnosno u hudbi treba da isti kvar traži oprost Allaha šanu E, iskaže potreba za Allahom Želešanu, upozori na grijehe koje su raširene u to, to, to vrijeme i da vidi se ljudima da učine te spokaje lađa, da se vrate lađe Propisan da ta hudba bude prije namaza. Kao što je došlo u, u nekim hadisima, znači, u putu, znači u ovom hadisu ovde u ovom hadisu ovde se ne spominje da je, da je držao hudbu, spominje se Dova da je dobio, ne spominje se Hudba, u drugim rivajatima je došlo, u drugim rivajatima to što kao što je kod imama u, u, u, u Musnedu, imama Ahmeda u njegovom Musnedu, da je počeo, a, kaže, enahu beda bi salati qabla hutbe, ovo medeb džumburu, lema mine šafije wa hanabila. A to je, a to je da, znači, džumhur učenjaka je na tome da je namaz prije hutbi, da se prvo klanje dva rekata, pa se onda održi hutba. A od imama Ahmeda se prenosi tri rivajte po tom pitanju. A to je da hutba bude prije namaza, drugi rivajet da bude poslije namaza, a treći rivajet da je jedno drugi, islam, da je dozvoljno jedno i drugo. Dobro. Također hadis ukazuje da je, da je propisano okrenuti se pravcu kibli. Znači da se i imam da se imam prilikom, znači ako hudbu drži, okrenuti se prema ljudima, a kada se dovi, okrene se u pravcu kibli. Okrenuti se leđima, znači, e, klanjačima, džematljama. Propisan također stehab je da se okrene odjeća. Uglavnom onda odjeća koja se može zakrenuti, to je donja odjeća ispod pasa koja je Znači ona se okreni koliko može da se okreni na stranu. Jer to radi tako poslanik ali u celom. i e, smisao tog okretanja u stvari e, nada da se promijeni stanje iz suše u plodnost i u kišu. E, propisano uči, da se uči na glasu namazu, što je uglavnom praksa i drugih namaza, poput dva, dva bajrama nama zbog pomračenja. Iako su to dnevni namazi. Ono, ostali su namazi, noćni namazi i na se uči. Znamo, akšam jacija saba da se uči, da se naglas uči. A ovo su dnevni namazi koji se klanjaju u džematu s određenim povodom, mimo džume, to se ponavlja sedmice, pa je propisano onima da se, da se uči na da ima uči na Eh, klanjanje namaza za kišu eh, uglavnom treba biti na nekom otvorenom prostranom mjestu, to što je ovdje došlo da je otišao u pustinju, znači udalio se iz Medine, na Psiju Medinu grad, kako bi naravno kako bi se ovaj, bilo dovoljno mjesta da izađe što više ljudi, a i kako bi se iskazala slabost i potreba za Allahom Đelšanom. Znači, e, cilje je sa ovim namazom da, da se znači, samim ponašanjem i postupkom se pokaže da, musliman, da muslimani koji izađu panjaju namaz, da imaju potrebu za Allahom da su ponizni, da su skrušeni, da su u takvom stanju, da imaju potrebu da Allah šanu, da kišu. Što se tiče ovog rivajeta, znači ovog hadisa, od Abdullah ibn Asim Mazinija, Andalusam Andalusam Andalusan Andalusam